Zu ni denen artean paregabea, lelo peanean eh, antolatzen du bere kanpaina aurten integrazio batzordeak, gomitak eh, behortaz mintzatzeko hor ditugu goizuntan, eta gurekin integrazio batzordearen baitan den aulkularia, elogi egin iz, egunon? Egunon. Hala, beraz, kampaina ipatuko dugu istantean, eh? ana erasurekin, baina bon, lehenik horretarazteko egoera, eguneroko eh, lana, nola duzuen, bon, behar bada, be, aulkurari, zure postutik asiz, zer zoin da zure lana? Ba, nola ezpaiten, eh, almen urriko gurasoak eh, laguntzen ditut, egunerokoan eta paper administratiboak egiten laguntzen ditut, eta beraz um, parte hartzen dut ere bai uh, ba, urtean zehar egiten diren uh, aurraren inguruko uh, bilkuretan eta gero ere gure helburuetariko bat gure misuetariko bat ere da inspekzioarekin um, abez edo laguntzaileen postuak negoziatza. Mezon departamental de um, euh, persona handikape, bera zoiek notifikazio bat euh, ematen dute hor bako txarentzat, eta notifikazio euh, horietan beraz abeza gertzen denean, inspekzioak legez postu bat eh, eman behar du eh, behar horri erantzuteko. Eta beraz, urtean zehar ere ah, jasotzen ditugu notifikazioak, aur berri hainitz ah, sartzen direlako urtean zehar. Eta beraz, urte osoko negoziak eta izaten da inspekzioarekin. Um, oiek eh, gaur egun urte hasieran um, abez mutualizatua zuten um, notifikazioen zat, orduko purua ez denean eh, finkatua. Eh, gutxienez sei ordu astean ematen zizkiguten, fea, ematen zioten aurrari nolaz bait, eh, abezak beraz sei ordu astean egiten zituen gutxienez. Eh, hor berrikitan erabaki dute sei ordu gehienik izanen zirela aurrenaka, uh, asteka. Eta horrek beraz arazo handiak pausatzen dituz, zen ez dira bat ere kontutan hartzen aurren beharrak. Eta beraz... Um... Eta hau batzuk, beste zonbitzuk, baino behar gehiago behar dute, edo bai. bete behar gehiago edo laguntza gehiago. Bai, laguntza gehiago eta eta momentu ezberdinetan. Haur batzuk goizetan behar gehiago dituzte, beste batzuk hartxaldetan, batzuk kirolean eta beste batzuk frantses klasean edo euskara klasean. Beraz, behar eh, hoiei erantzuteko malgua izan behar da eta urdu gutxirekin bizki zaila da malgutasun hori izatea. Gero um, erreskia bezak um, bi edo hiru ikastetxetan jartzen dituzte, eta beraz, ba, azkenean, demura gehiago pasatzen dute autoan, aurrekin baino, eta hori bizikia komplikatua da kudeatzeko, eta aurren beharrei ez da erantzuten, holako eh, mm. baldintzetan. Mui kohtasunak ez duela laguntzen? Bai, bai, bai. MDP asaren um, eh, mm, idea da gehien bat, uh, egokiena izango litzateke, abeza ikastetxe batean izatea, eta bi aur segitzea realitatean inspekzioak ez du ere hori aplikatzen. Mm-hmm legez uh, ez delako ordu kopuru bat finkatua eta uh, legez ezin delako deus uh, inposatu. Justu hor azalpenak aipatzen dituzu ABS mut, ABS i, zer uh, dira hor ezberdintasun horiek? Beraz, abez individualak, abez I, dira MDPH-ak zuzenean notifikatzen du uh, eh, orduko puru bat, eta uh, abez hori uh, ba, individuala da aurraren da. E, bere ondoan esertzen da, eta bere beharrei erantzuten du orduko puru baten arabera uh, eh, abez mutualizatuak ideia da abeza pixka bat mugikorra dela. Ez dela, baita ezpada, etengabe aurraren ondoan eh, esartzen, baizik eta puntualki laguntza bereziak ematen dizkiola. Gauza da, ez dela orduko puru finko bat eh, notifikazio horretan. Beraz, inspekzioak uh, ba, berak erabakitzen duzen bat ordu ematen duen, bere ahalen arabera, eta uh, ba, urtean zehar, eh, hoien eh, kalkuluak ba, latzen dituzte, orain arte zen sei gutienez, eta sei ordu gutienez, eta orain ba, sei gehienez. Uh, azkenik baitu gabez kolektiboak, eh, gure IEP egituretan uh, diren uh, ABSak, hauek ikastetxeak enplegatzen ditu, eta ikastetxeko langileak dira, eta beraz, uh, amabi ikasle kudeatzen aldituzte gehienik, uh, IEPeko ikasleak segitzen dituzte geletara, edo IEP gelan ere uh, laguntzen dituzte. Mhm. Se askan eskolatuak diren uh, aur elbagitu erduak ienez, bat haur dira, markauna, Bai, marka ona, ba, nolaz bait, um, ba, sehaskako ikasleko purua emendatzen ari da, beraz, naturalki, almen urriko aurko purua ere emendatzen da. Orain, eh, beste ideia bat da ere bai, um, erakasleen lanari esker eta gurasoen um, eh, implikazioari esker, ba, eh, diagnostikoak ere lehenago lortzen direla eta aurroiek lehenago edo goizago Eh, lagunduak direla. Mhm. Badira, mm, hau batzuk abs beste batzu laguntza berezikin, nola dira, pixka bat eh, sailkatuak? Mm. Beraz, eh, bon, lehen maila eta bigarren mailan ditugu, ama eskolatik liseora ino, terminalara ino. Eta nola zbait, kopuruen aldetik, batzuk beraz abez uh, laguntzaile bat badute, edo individuala edo mutualizatua. Beste batzuk jepe egituretan dira, eta eta gero baditugu ere egokitzapen edo material berezitua duten eh, aurrak edo ordenagailu bat edo edo um, alki berezituak edo plano inklinatuak ere izaten al dituztenak pista arazoak dituztenentzat eta ondorioz ba hoiek ere um, segitzen ditugu eta laguntzen ditugu Um, abezak dituztenak beraz, berrogei ikasle dira. Uh, eh, Iepe gituretan bigarren mailan soilik gaur egun lehen mailan ez baitugu. Ogeita lau ikasle eta uh, material berezitua duten eh, aurrek, aurrak zazpi ikasle dira. Aurten, hori da gehien bat berriagoa dena edo, hogeita bost ikasle berri sartu ditugu protokoloan, uh, inoiz baino gehiago, eta beraz uh, bailen mailan eta bai bigarren mailan hogeita bost orotara. Eta azkenik beraz sei ikasle ditugu eh, lantzeko edo eh, sartzeko. Ara, araberako laguntzako kandituzue, sartze berri horiek doakienez? Beraz, um, abezen aldetik, ba, lehen aipatu dudana ordu gutxi, baina egia da bako zerbait eman dutela, nahiz eta biziki gutxi. Uh, eh, zat, eh, ja, eh, bai Salvadorrekoa eta bai uh, Ziburuko kolegiokoa, Lartzabal kolegiokoa, ba, saturatzen hasiak dira, ama bi ikasle dira bako hori da gehien gehien goa. Eta um, beraz, helduen urterako zaila izanen da, bai, ikasle gehiago izanen da Iep bako eta material berezituaren aldetik eh, ba, ordenagailuak e, bai inspekzioak ordaindu behar ditu ordaintzen ditu, baina biziki berant iristen dira, eh, batzutan iru, lau edo bost hilabeteko berantarekin eta mm, ba, dibidez plano inklinatu berezitu, material berezitu batentzat ba, mdp ak ez du ordaintzen, herriko etxeek hainitzetan ez dute ordaintzen ere eta azkenean integrazio batzordearen esk, esku gelditzen da diru hori. Pundu baiko ja ipatu duzu, eh? 2008an emezortzi hauk, uh, eh, elbarritu eskolatuak, 2008an eun bat, ala ere alde iluna gelitzen dena, zer da zuen, zate eh, ezagupen falta hori eskunde nazionalaren gani, edo beste zoizoin dira eh, zailtasuna hundienak? Zailtasunak ezberdinak izaten dira, baina inspekzioaren aldetik, ba, Sifreak bakarrik kudeatzen dituzte, ez dute inoiz begiratzen aurraren beharra edo aurraren perfila edo uh, ba, hori, eta horren ez dute bat ere kontutan hartzen, beraz hori egia da bizki uh, eh, pizu izaten dela urte guzian oiekin uh, eh, etengabe negoziatzea eta argudioak atxemateaz. ze, oiek zenbakiak bakarrik kudeatzen dituzte. Gero um, ba, beste zeldasunetariko bat da hainbeste aurri izan ez esan nahi du hainbeste familia badugula eta bi aulkulari gira hori denakudeatzen eta ia da ba, azken finean nahiko genukena baino uh, ba, laguntza gutxiago ematen dugula eta gehiago beharko genukela. Eta gero um, beste aurtengo zeldasun bat izan da berria initz sartu ditugula eta horrek ba, suposatzen du lan gehiago eta um, gurasoen implikazio gehiago ere bai. Jaz, Evelin Managiet, zuzira buraso, enekoren uh, amazira, ez jaz, zure kezkaren behi emaiten ginuen, uinetan, pixkat nola segitzen alko zin, uh, baitan enekok, lehen maila utziko baitzin, koligorat eh, joiteko berri ona ginda, eh? aurten, iep eh, gela berezit bat eh, ideki baita, beraz, bon, nola bizi izan duzu ezuek aldaketa hori? Bon, be, azkenian, bai, gela hori ideki da, lortu dugu, ez da irresa izan, me, be, aurten presiatzen dugu. Hala, eneko loriatzen da, hor seigarrenian da, Eta mm, hor, hiru aur dira, eh, dispositibo hortan mek uh, eh, kolegioan hor, uh, Eta be, kolegioko ekipa motie batia da, eta uh, ikasleak ere haien artian uh, voilà, dena baiko da, eta hor zinez ebe ejan nahi du eh, be, dispositibo horiek eh, egokiak direla gure mm. aurrentzat. Eta gero eta gehiago ideki behar eh, ditugula. Mm. Aki garri dena behar bada hola bat helburu horietara heltzeko? Ba, zenta normalki ezen bataiatu behar, zenta galdegiten dugu gauza bat ebe aurguziak uh, galdegiten duten gauza bat, fenda eskola, eskolara joitia, etxetik urbil, eta eskola segitzia, eta voilà, zen eh, gauza ahingarri bat zen gauza normala. Voilà. Eta hor, errian bertan uh, eskolan da eta be, gauza hainitz eh, aldatzen du. Zenta, bon, be, wala, ez du garaio denbora hori ez du, ez du pasatzen, uh, eh, or, uh, etxen onduan da eta ebe, gox da, biziki untsa sentitzen da eta hori da uh, ebe, dispositibo jen esker. integrazio batzordeak bere kanpaina aurkeztu berri duela, zu ni denen artian paregabea hori aipatzen ginuen eh, aintzin elogi giniz eh, aholkulariarekin eta gurekin ana erasun eh, idazkaria, egunon zuri? Bai, zuri ere egunon. Beraz, eh, zurekin aipatuko dugu biztan da kampaina eh, zehazki, partaidetza eguna hor baita, egiteko maneran, eh, larun batuntan. Bo, lehenik, eh, behar bada, onda hori taraztia, zer hageman duten, sehaskak eta integrazio batzordeak eta hainitz puntutan, hainiztasuna azpimagatzen da bat egiteko. Bai, biztan da, e, zehaskak ematen digu, guri, e, gure ikaslek eta gure profesionalek eta gure gurasoek e, zen horabide duten kuadro batean. Eta kuadro hori zehaskaren ikastolen konseiluak onartua izan zen 2008ko abenduan, eta e, onartua izan zen elkarbizitza ezten edo elkarbizitza xartaren baitan. Azpimagatzen den e, xarta hortan, hainiztasuna e, azpimagatzen dugu, zehazteko bost puntutan ere, eh, labur biltzen alitaike piskat e, e ezagugarri guri edo horiek. Bai, hola da, bost puntu horiek ezberdintasuna integratzeko, ez baita ezintasuna, eh, hori azpimarkatu behar dugu, ezberdintasuna E, gure egunerokoan integratzeko bos e, alderdi ikusten dugu, batetik generoa, genero anistasuna, bertzetik anistasun fizikoa, bertzetik sozioekonomikoa, bertzetik badugu anistasun kulturala, etnikoa, erlijiosoa, eta e, badugu gaitasun personalen anistasuna, honen barrenean urritasuna. Galdera simplia, baina zergatik kanpaina bat, Bo, kampaina hau, e, eh, zori txarrez, e, eh, oa indikan e, eh, beharrezkoa dugu, zenta gure e, beharrak asetzeko, e, baditugu e, bi diru iturri, e, instituzioetatik heldu direnak, hoi dire eskunde nazionala eta e, lan e, ministeritza. Beraz, e, lan ministeritzatikan edo lanaren ministeritzatik sartzen zaigun dirua eta ezkunde nazionalatik sartzen zaigun diruarekin, e, asetzen ditugu gure zitzaileen e, lan kontratuak. Bino ez ditugu osoki e, asetzen. Hau da, e, kalkuloa, gure beharren kalkuloa, ez dugu berdin egiten guk eta e, ezkunde nazionalak kalkulu horretan, haientzat lehentasun bat da e, kalkulu kantitatiboa. Eta guretzat lehentasuna da kalkulu kuantitatiboa, biztan da, be baita kualitatiboa ere. Ez baita e, lehentasunetan hartzen hainbat alderdi. Lehentasun... Ez zako egokitzen, egan edozu, hartzen da kopuru bat, emaiten zako bakotsari kopuru bera, kondutan hartu gabe, ze elbahitasun duen edo zer ah, hori da? ze ezintasuna duen, me baita ere eh, haien e, ezintasun horretan asistentzial e, eh, dimensioak du lehentasuna, ez ezitzeak. Eta guretzat eh, biziki importantea da ezitze ikuspegia lehentasunetan ematea ere. Mm-hmm. Ez helburu batekin eta helburuaka nubait beste ikasleek bezala ezagiz, hein berian. Hori xa, elburua izan behar da egin berean, e, bi urteko gelatik sartu eta baxua bitartean. Bino, badakigu, jakina, jakinan gainean gira, gure ikasle hauek behar dutela egokitzapenak, adaptazioak. Eta hoiek ekipa profesional batek egin behar ditu, segipen egin behar du, ebaluatu behar du, eta arramoldatu, haun Beraz, lan hori ezin dute ABS-ek egin, Eta profesional hoiek ezinbestekoa dire, aurren inklusioa anistasunaren trataera behar bezala bermatzeko. Mhm em, gutxi gura bera integrazio batzordearen auge kondua berreun mila eurokoa da, eta hor kampainak e, eh, kerri berluke egun eta amabost mila euro, hori da zuen apostua, zuen eh, helburua mm. jakinez jaz egun eh, eta bost mila eurokoa zela eta etzin ez dela heldu, erran nahi du zilo bat metatzen dela, hor jazko urtetik unara, Bez, nola antolatu ziste, zer nola eta zer helburu duzu? Bo, le, lehenik helburua da zulo horiek estaltzea be jakin behar da gure aurrekontu hau dela ere gure behar gorri hoiei erantzuteko. Zen behar hoiek gorritasun hori kentzekotan beharko genuke doblatu gure aurre kontu hau. Hala ere gure oraingo helburua errealista da eta e, gorritasun horretatik ateratzeko nahiko genukena da berreun mila euro hoiek e, gure ganatu. Mhm. Eh, nok eh, zaituzte laguntzen, urte, urte guziz? Bo, gure mm, aurrekontuaren portzentai bat, eh, lanaren ministeritzak eta eskunde nazionalak hartzen dute, be, hoiek ez dute erdia bino gehiago egiten. Beraz, e, behar dugu e, gutienik bertze erdia eta gehiago gure e, iturrietatik eskuratu. Orduan, hor, e, bereziki azpimarkatu nahi dut, e, maitzak ematen dituzten norbanakoak partikularrak. Eh? Hor badugu fidelizatutako mila bat emale, urtero. Horiek dute gehiena emaiten, eh? gelditzen den erdi horretan, ez? Eh? Horixe da, gehien ematen dutenak, horixe dire, erdi horretan, gure e, norbanakako laguntza direnak, e, dire, gure zulo hori tapatzen laguntzen dutenak, partikularrak. Mhm. Bai, Horren ondotikan, partikularrek egiten duten e, emate horrez gain, baditugu ikastolak. Ikastoletan, ibeko talde lokalek, izugarrizko lana egiten dute, harri azpitik ere, diruak biltzeko, ekimenak prestatzen dituzte. Bilatzen dute herrian, diren ekimenak, edo ikastolaren baitatik, eta hoiek gerota gehiago dire ere, beraz, hoiek ere e, izugarri ekartzen dute, eskertzen ditugu gero baditugu elkarteak, gauza bera, eta hor ez dugu bakarri sosa eh, hartzen, hartzen dugu ere sensibilizatzea. Badire gerota herri geio, haien lasterketak, haien herriko jaialdietan, integrazio batzordeari irekitzen diote ate bat eta haien konduetan zu egiten diote lerro bat baztertzen dute eh, integrazio batzordea laguntzeko. Gehiago eh, egiten ala luketenetan enpresak egiten alko lukete gehiago. Bai, hor dugu haulezi bat, enpresetan e, urtetik urtera ez dugu emendatzerikan. Beraz hor, e, egin beharko ginuke aparteko deie bat eta aparteko eskatze bat. Zen biztan da, e, denak posi bat ematen maldin badugu, guti batzuk ez dutela inbertze eman beharrikan. Mhm. Lema, eh? hartuz, kanpaina hasten da erteko maneran larun batuntan, no, partaidetza egunarekin. Zu, ni denen artean paregabea, hitz leloaz? hitz leloaz, elkarrekin beti hobeki gara. Eta aurrekori aski ongi badakite, heldua gara gure soa aldatzen dugunak ezberdintasunari. Be gure aurrek biziki ongi badakite, elkarrekin denen artean paregabea dela. Mhm. Eta partaidetza egunak larun batean, Ez da toki bakiak batean izanen, eh? Ipar Euskal guzian, xare eh, bat mundatu duzu, pixka bat, eh, e, partaietza egunaren karietarat? Bai, bo, e, egun hori e, iparraldeko herrietan eginen da, ikastola bakotxak hartu du ardura, bere ikastolaren inguruan, edo bere herriko plazan, edo bere herriko saltokia handienaren atean, horri izanen dire. Sentsibilizazio lana ere, bultzatu nahi duzue, horren Bai, biztan da, hori da gure bertze norabide idarzu bat, e, batzutan jaten digu denbora e, kalkulo eta ekonomia eta aurrekontuak, guk me, oso, oso biztan dugu, sensibilizazio dimensio horrek ekarriko digula denen soa aldatzea eta ezberdintasunari begiratu beharrean berdina ditugun hainbat gauzei begiratzea ere.